Քուրդերի համար անակնկալ էր հայֆիդայինների հարձակումը։ Անսպասելի եւ հուշկու հարվածներից խուճապի եւ սարսափի մատնված մազրիկցիները չկարողանալով դույզնինչ ինքնապաշտպանություն կազմակերպել, անխնա կոտորվում են հայ վրիժարունների զարկերից։ Ամեն կողմից գրում է հետյալ ջոկատի հրամանատար Սև Խարիցի Սակոն։ Լսվում էին ձայներ. «Տղերք, առանց խնայելու կոտորեցեք քրդերին»։ 800 արմենականների ոսկորները պահանջում են ձեզանից վրեժ առնել անորեններից։ Դումանն իր հիսնյակ առաջնորդում է դեպի ցեղապետ Շարաֆ Բեկի վրանը։ Արշավանքի միջոցին նրա ձայնն էր, որ հնչում էր կտրուկ ու զորավոր։ Տղերք ջան, կանանց ու երեխաներին մի ձերք տակ, բայց տղամարդկանց անխնամորդ հոտեցեք։ Վրեժ խնդրության կրակով այրվող Դումանը անգամ նման պայմաններում չի կորցնում իր ասպետականությունն ու իսկական ռազմիկին վայել արժանապատվության զգացումը։ Չբավարարվելով բաց դաշտում մոտ տարածությունից քրդերին գնդակահարելով հայ մարտիկները ներխուժում են վրանները, որտեղ թափվել էին սարսափից զգոնություն ու կորցրած քրդերը։ Լսելի եղավ, շարունակում է Ֆարհադը, որը կրվի ժամանակ եղել է Դումանի տասնյակում, խմբապետի եւ առաջին հիսնապետի ձայները որոնք հրամայում էին ուռա քաշելով վրա տալ վրաներին, ցանոց իրանել եւ լավ կոտորել կենթանի մարդկանց։ Հրամանը մի ակնթարթում կատարվեցավ։ Վրեժ խնդիր ոգով համակված հայդուկները ահագին խմբակներով բարձրաձայն եւ ուրախալից աղաղակներով գրոհ տվին վրանների վրա։ Վրեժ խնդրության բռնկված հայֆիդային կրվի ընթացքում անխնա կոտորելով տղամարդկանց, այնուամենայնիվ խնայել էր կանանց ու երեխաներին նախորոք արձակած խիստ հրամանի համաձայն նշում է Ֆարհադը կանանց ու երեխաներին, ինչպես նաև անչափահասներին սպանելը կամ վիրավորելը խստիվ արգելված էր։ Եվ այդ հրամանը, որ արշավողների բարոյական կողմն է ցույց տալիս, ամենայն բարեխճությամբ գործադրվեցավ։ Մարտի ընթացքում սպանվում են հարյուրավոր քրդեր։ Շարաֆ Բեկին հաջողվում է կնոջ շորերով ծպտված փախչել։ Կատաղի հրաձգությունն ու քրդերի կանանց երեխաների սարսափահարճիչերը տարածվում են ողջ շրջակայքում։ Մազրիկցիներին հաջողվում է լուր հասցնել հարևան քրդական ցեղերին, որոնք շտապում են օգնության հասնել։ Ավելի քան 2000 զինված քրդեր հարձակվում են ֆիդայինների վրա։ Շուտով հայտնվում են նաև թուրքական զորախմբերը։ Հայ զինվորները շրջապատումից խուսափելու համար որոշում են նահանջել։ Իհարկե, ֆիդայինները կարող էին մնալ եւ կռիվ տալ մարտադաշտում հայտնված քրդական հրոսակահամբերին, բայց մեջբերում եմ տափարակ դաշտի վրա երկար մնալը անմտություն կլիներ։ Շտով մենք գործ պիտի ունենայինք օկնության եկած քյուրդերի եւ տաճիկ կանոնավոր զինվորների անհամեմատ բազմաթիվ ռուսակների հետ մեջբերման ավարտը։ Անհրաժեշտ էր ճիշտ ժամանակին նահանջել եւ համապատասխան դիրքեր գրավելով դիմագրավել մարտադաշտում հայտնված քրդական հրոսակախմբերի հարձակումները յուրայիններին նահանջնապահովելու նշանաբանով դումանը վճռում է իր հիսնյակով նահանջել ամենավերջինը։ Դիմելով Վարշավախմբի հրամանատարին դումանն ասում է. «Դու խումբը առ եւ շուտով անհետացիր մթության մեջ, իսկ ես այստեղ կմնամ եւ կդիմավորեմ քրդերին»։ Ճոկատի բարեհաջող նահանջից հետո միայն իր հետ տանելով ծանր վերք ստացած մարտական ընկերոջը ամենավերջինը մարտի դաշտից վիրավոր վիճակում հեռանում է Դումանը։ Դումանի հիսնյակի համագործակցությամբ Արշավախմբի նահանջը մեծ ջանքերով ապահովում է նաև Սևքարեցի Սակոյի գլխավորած հետյալները։ Այստեղ պետք է շեշտենք, նշում է Ֆարհադը, որ մեր հեծելազորի մատուցած ծառայությունը իրենց դիրքեր գրավելն էր, որ փայլուն եւ արագ կերպով կատարեցին։ Եվ հետելազուրը փայլուն կերպով արդարացրեց իր վրա դրած հույսերը։ Մեր հաջողության մենք մասսամբարտական ենք հետելազուրին, որոնք իր ժամանակին դիրքերը գրավելով ագին կերպով դյուրացրին մեր գործը։ Մինչև մազրիկցիների վրա հարձակվելը Արշավախմբի հրամանատարությունը հաշվի էր առել այդ հանգամանքը եւ վաղուրոք ճշտել պաշտպանական այն բնագծերը, որտեղ պետք է դիրքավորվեին արշավախմբի մարտիկները հարկադրական նահանջի պարագայում։ Այժմ կարևորը խոճապի չմատնվելն էր եւ հանգիստ ու կանոնավոր մարտաշարքերով նահանջելը։ Իպատիվ արշավախմբի մարտիկների պետք է նշել, որ նահանջը իրականացվել է մեծ վարպետությամբ, միանգամայն կանոնավոր եւ զինվորական կարգով։ Ֆարհադը նկարագրելու Վարշավա խմբի նահանջի տեսարանը նշում է. Բանակի մի բաժինը պարկած արագ հրացանաձգությամբ զբաղեցնում էր ճշնամուն, ժամանակ տալով մյուս մասին անվնաս դիրքեր բարձրանալ եւ երբ առաջին հարմար դիրքը գրաված էր լինում, այնուհետև միևնույն կերպ արվում էին նրանք, իդ մնացածներին ժամանակ տալով բարձրանալու։ Գլխավորապես այդ վերին աստիճանի անշփոթ եւ կանոնավոր հետ նահանջելուն ենք պարտական, որ մեր բանակը առանց զգալի վնասի դաշտից բարձրացավ դիրքերը։ Ընդամենը 4 թանկագին դիակ թողած մենք մեր վիրավոր ընկերներին մեզ հետ վերառած թողինք վրանները եւ բարձրացանք դիրքերը։ Արշավախումբը հասցնում է ճիշտ ժամանակին հարմար դիրքեր գրավել։ Մարտադաշտում հայտնված քրդերը, ինչպես նաև կանոնավոր բանակի զորավաշտերը, կրնկակող հետևելով նահանջողներին, բազմապատկված ուժերով հարձակվում են հայդուկների դիրքերի վրա։ Պատսպարվելով հարմար դիրքերում հայդուկները միահամուր եւ դիպուկ հարվածներով դիմագրավում են քրդերի գրոհները։ Հակարակորտի բազմականակությունը արդեն այնքան էլ սարսափելի չէր։ Հայդուկների մարտական ոգին ավելի քան անսասան էր, իսկ դիրքերը պաշտպանված եւ հուսալի։ Մինչև մութն ընկնելը թշնամու մեկ գրոհը հաջորդել է մյուսին։ Պակաս կատաղությամբ չեր կռվում նաեւ թշնամին։ Նրանց խմբովին արձակած սալպերը թափելով մեզանից շատ մոտ տարածության վրա քարերը փշրելով, հողերը քանդելով, փոշու ամբեր էր բարձրացնում երկինք։ Այդպիսի խմբական զալպեր արձակելու ընդունակ էր միայն կանոնավոր զինվորը, եւ ակներև երևում էր, որ մեր ճշնամիների թվում գտնվում էին նաեւ տաճիկ զինվորներ, որոնք օգնության էին եկել պարտված ճշնամուն։ Գնալով Մարտադաշտում հայտնվում էին թուրքական նոր զորավարժներ եւ քրդական հրոսակախմբեր եւ օգտվելով իրենց քանակական գերակշռությունից գրոհում են հայ մարտիկների դիրքերի վրա։ Չերկնչելով հակարակորթի զանգվածային գրոհներից հայդուկները հանգիստ եւ սառնասրտորեն թողնում էին, որպեսզի նրանք ավելի մոտենային իրենց դիրքերին եւ դիպուկ հարվածներով գետին տապալում գրոհող թուրքերին ու քրդերին։ Կռվի ընթացքում միմյանց ողջորելու եւ դրանով հանդերձ իրենց արհամարանք ճշնամու նկատմամբ արտահայտելու նպատակով հայդուկները սկսում են երգել. Կրվեցեք տղերք, կրվեցեք կաչկաչ, անվեհեր սրտով ճշնամու առաջ, իզուր թող չանցնի մեզնից մի գնդակ։ Երկեցողությունը, հայդուկների այդ ուրախ տրամադրության արտահայտությունը ավելի եւս կրկնապատկում է մեր երանդը մի կողմից, մյուս կողմից բառացի ասած ուղակի սարսափահար է անում ճշնամուն։ Այդ օրը հատկապես նահանջի ընթացքում ողջ արշավախումբը գործել է ուժերի գերագույն ցանրաբերմացությամբ։ Բազում հայդուկներ դրսևորել են անznազողության հիասքանչ օրինակներ։ Կրվի մասին պահպանված հուշագրությունների ուսումնասիրությունից ակնհայտ է դառնում, որ իր քաջությամբ եւ ամբասիր գործելակերպով հատկապես առանձնացել է նշանավոր Ռոստոմի եղբայրը Կարո Արիստակեսյան։ Առաջին անգամ մասնակցելով հեղափոխական կռվին նա շատ վաղուց ծարավի էր ճշնամու արյան։ Կռվում էր հերոսաբար տենդագին արագությամբ։ Ողջ կռվի ընթացքում բնավուշադրության չարժանացնելով ճշնամու կողմից կարգդի ուժգնությամբ տեղացող գնդակներին նա հայտնվել է ամենավտանգավոր տեղերում եւ վրեժխնդրությամբ բռնկված միայնակ խոյացել դեպի ճշնամու դիրքերը եւ գնդակահարել բազմաթիվ քնդերի այդպիսի վտանգավոր քայլեր անելիս Ընկերները նրանց զգուշացնում էին, ձայն էին տալիս, երբեմն նույնիսկ թեթև սպառնում էին, սակայն արյուծ կարոն ոչ մի ուշադրություն չէր դարձնում։ Բավական է, որ մի հարմար առիթ ներկայանար ճշնամու հետ կռվելու, ընկերներին նեղ դրությունից ազատելու եւ ահա կարոն այնտեղ էր։ Նա իր հերոսությամբ եւ անznազող պատրաստակամությամբ առավելապես աչքի է ընկել արշավախմբի նահանջը պաշտպանելիս, Տշնամու շրջափակման օղակում հայտնված ընկերներին օգնության հասնելու ժամանակ։ Արշավախմբի մասին պատմող հուշագրություններում պահպանվել է նրա խոյանքների մասին հիշատակվող մի վկայություն, որը խոսուն ապացույց է եւ բնութագիրը իսկական հերոս հայդուկի։ երբ մարտադաշտում հայտնվում են քրդական տարբեր ցեղերի բազմահազար զինյալները, Արշավախումբը, ինչպես արդեն նշվել է, համաձայն վաղուրոք մշակված ծրագրի նահանջում եւ բարձրանում է դեպի ամենաբարձր եւ անմատչելի լեռները։ Հակառակորդը օգտվելով այդ հանգամանքից տարբեր ուղությամբ գրոհ է ձեռնարկում դեպի լեռնի վեր բարձրացող հայդուկների վրա եւ կարողանում պաշարման մեջ վերցնել նրանցից մի քանիսին որոնց թվում են եղել այդ օրվա կռվում իրենց նույնպես փայլուն կերպով դրսևորած արդեն բազմիցս հիշատակված Վարհադն ու նրա հարևանությամբ մարտնչող Սաղաթել խանը։ Եթե ժամանակին ընկերների կողմից նրանց ցույց չտրվեր անհրաժեշտ օգնություն, ապա ճշնամու ճիրաներում հայտնված հայդուկներին անխուսափելիորեն կործանում էր սպառնում։ Իսկ նույն պահին խմբապետը արշավախմբի հիմնական մասի հետ միասին արդեն գտնվում էր նրանցից զգալի հեռավորության վրա եւ գործնականում անզոր է եղել որևէ կերպ օգնության հասնել անելանելի կացությունում հայտնված ընկերներին։ Ահա այդ բախտորոշ պահին Կարոն կատարում է հիրավի փրկարար քայլ։ Մեջբերում է։ Նա գնդակների տարափի տակ կայծակի արագությամբ ցած է գլորվում, ուղակի գլորվում դեպի պաշարյալները Եվ երբ այնքան է մոտենում, որտեղից ճշնամուն գնդակը հանանելը աներկբայելի է, առանց երկար մտածելու կուչ է գալիս մի քարի տակ, իհարկե ոչ այնքան ապահով տեղ, որտեղից կայծակի արագությամբ գնդակներ կրակ է թափում ճշնամու գլխին։ Իսկ այդ ճշնամին անձամբ սեփական կաշվի վրա զգալով կարո արիսի գնդակի հարվածը եւ համոզվելով նրա անշեղության մեջ պաշարվածներին թողնում է ու փախչում մեջբերման ավարտը։ Կարոյի անձնազոհ վճռական քայլը ազատում է ընկերներին, որոնք օգտվելով հակարակորթի շարքերում առաջացած խոճապից նույնպես անարգել բարձրանում են լեռան կատ։